wijajaye intoki amano amazuru n'ibindi bice by'umubiri birahungura kubona bigacika umubiri ugasigara ari bisebe mbe indwara y'imibembe nike ifata gute twoyinda gute mbe iravugwa mu mibano hoho bayifata gute mu miryango naho bayibona gute kugira twishyure kuri ibyo bibazo tuzaganira n'abagwayi b'imibembe buramatari w'intara ya rumonge be n'abarongozi b'amadini kuko harabibaza abibaza ko umubembe ari umuvumo twongere tuganira n'abajejwe umugambi w'igihugu wishinze guhangana n'igituntu be n'imibembe mu Burundi penirite tuza gushika mu ntara zine zihana imbibe n'u Burundi kuko ariho hibonekeje indwara y'imibembe ku rugero runini nka za Rutana ku mutumba Kayove tuji Nkomante ni ku mupaka wa Tanzania muri komine Giharo tuji Makambi Nyabigina muri komine Nyanzarake dukubitire mu Rumonge zone ya Mudende muri komine Buyengero hamwe no mu Kizuka hama turangirize mu ntara ya Cibitoki ku mupaka wa Kongo inyamitanga bene ku ndava turi kumwe n'abamenyesha makuru Renin Manariyo wa Rema FM Egide Ndayiragije wa Ndiragakura Fiacre Muntabaye wo mu shikiranganje y'abantu Paul Ntisinzira wo mu ishiramwe Fondation Damien bene umudereva Isa Kibuga batazira gituntu Christian Savye nabateguriye kino kiganiro ndabaha ikaze Mukanya kanya isa kibuga yatse umuduga tuje muri izo ntara zine abanza kudushikara ku mutumba wa kayove muri rutana jewe nitwa gororiyoza nkundwa bake mhm. iyi ndwara y'imibembe mu kugira jewe ngifate jewe natanguye nkiri mutoyi nkama ibintu ku mubiri namye ibintu ku mubiri hanyuma bakanjyana kwa muganga banjyanye kwa muganga bakampa imiti nkamira imiti maze kumira imiti jewe muko byaciye bigira bigangura nkacika intoki ni cya gihe cya muri rwa rwego rw'irindwi na kabiri jewe rero niho nivuje kuri ba bazungu hanyuma hageze ko nari mu muhari wa kiro ndi mu muhari wa kiro ntangura kuza ndashyira intoki nkabona zirurumba nkabona haza ku ibintu biturika amazi kandi ntagiye no ku muriro mugabo bakagira ngo wa mwana wewe wahiye jesi nahiye yewe nabonye kibyimba abandi bana bakaca bantinya bambonye urwo rutoki rwamyotse hakaza ibisate ku maguru bigasadagurika bimaze gusadagurika uko rero iminsi haca niho ubwo umusinzikara kandi urumva nta muririzana nta bushuhizana ugenda wumva kutetera nka jewe numvise umuntu uzeye mu binyanya amabara yagiye kunza ko yaratevye mugabo nkumva gusa yuko ibinyanya gusa binkanaza gose nkumva yuko ibinyanya ko biremereye amabara yagiye kunza ko yaratevye isa gituntu adukuye mu kayove arakije umuduga atujanye inkomane ku mupaka wa Tanzania komine Giharo abana baho bato batarakwiza n'imyaka cumi baranduye imibembe Manirambona Eliana Mu gihe cy'ibicanwa n'imibembe yaramfashe ntangura kucyukumira ngira ibinyanya mu ntoki mugubu kuko mfata imiti ndiho ndashobora kubona ko hariho akahengo gashobora kuza mm. hari ryari wabimenye ahari mu gihe cyo muri bibiri na cumi na gatanu mm-hmm. niho byatangura kumfata basi rero ndatangura kuyabona mwe n'ubu kandi ku miti ndandikirwa imiti n'ubu niyo ndama ndatumira yego imiti ndayiruka ku buntu iyiheze iheze ntangenda kuyitora kiriya ko yiheze ntangenda kuyitora ubu amabara yarimo yarapunguka ndenda yagwaye no mu bitugu hose rebaga nkaho usikiye ngaho babaza bampaye yego isa kibuga batazira gituntu umudereva w'ishyirahamwe yishinze guhangana n'indwara y'imibembe arangije umuduga adushikane mu ntara nshasha ya rumonge muri komine buyengero zone mudende dusanze ku ivuriro ryaho hari inyigisho aho abagwayi babaza ibibazo ku bijyanye n'imibembe bakanaharonkera inyishu zitomoye eh, murakoze hariho ibibazo mwagiye murabaza numvise bitaratahukirwa eh, kandi bamenyesha yuko indwara y'imibembe atari indwara y'akaronda na gatoya ni ukuvuga nta muntu ayirwara ngo ni uko sekuru yiwe yayirwaye cyangwa ngo ni uko umubyeyi wiwe yigeze kuyirwara haba namba icumu gifute mu mitwe yanyu nawe mubyigisha muzobyigisha muzobigishe uko ndababwiye indwara y'imibembe umuntu arayiyandurira wenyine ashobora kuyandura ku mubyeyi wiwe kubera ayirwaye apana kubera yamubyaye kubera ayigwaye atagiye kwivuza nk'uko n'uwundi ashobora kuyimwanduza birumvikana ibyo byo kuvuga ngo ni indwara y'akaronda byavuye kera abantu batararonka inyigisho batararonka n'imiti imiti igwanya imibembe ivura imibembe bayitoye vuba cyane yewe nsanzwe nitwa nijimbere Johashi mu ntara ya rumonge komine rumonge zone kizuka nkaba nsanzwe ndongo ishyirahamwe kiradutera imbere ry'abagoye b'imibembe bo mu kizuka yatanguye itariki cumi na zitanu z'ukwezi kwa mbere bibiri na cumi na kane intumbero yacu kuvuga jewe maze kubona ko eh, abarwayi b'iyo ndwara isa kibuga batazira gituntu atuvanye mu ntara zitatu z'amajyepfo y'u Burundi arizo Rutana Makamba be na Rumonge atujanye mu cibitoki ca Rugombo mu buraruko bw'u Burundi inyamitanga muri commune Buganda hahana urubibe n'igihugu ca Kongo jewe nkaba nitwa ndi mu bandi yasha nkaba ndi mukuru wishira hamwe dushigikirane tudakumirana nkaba mba mu ntara ya cibitoki commune Buganda zone ndava segiteri nyamitanga ingene ndiko ndababwira boca banyaruka kwa muganga bakabaha imiti kubera imiti bayifata ku buntu nta mahera birirwa baratanga hama akurikije impanuro umuganga amuhaye acakira atangorane tuve inyamitanga tuje ku ndava twumvirize elizabeth tubwire ingorane abarwayi b'imibembe bahura nazo dufise ingorane y'uko naho twabona uwo muntu arwaye amaze gushyika ku rwego rwo kugira ibikomere ku mubiri cyangwa gucika intoki cyangwa amano nta bikoresho dufise twamufashisha kuko murazi umuntu yamaze kugira ibikomere bikenera ko aba afise amaga bikenera ko aba afise uba ufise amabotine kumbura ushobora kumuhereza kugira ngo yambare ibirenge ntibandanye bitoboka barampa imiti nayifashe amezi atandatu ariko kugeza uyu nta kimenyetso na kimwe kindi ku mubiri cyerekana ko noba narigeze kurwara iyo ndwara harimo n'abandi benshi ngaha bafashe umuti hakiri kare ubu bakitse aho twaciye hose twarumvise ko bafite iyo ngorane yo gushika hariya mu minyaganyaga mu misozi none dutegeye yombi abayobozi b'amashengero bakurikirwe na buramatari w'intara ya rumonge bagira icyo basabye abanyagihugu pasiteri ndikumana Pierre aserukira ishengero rya egirize vivante tamuca ibitobo n'umwungere eh, mukuru w'ishengero rya metodiste libre reveran shemaya eh, cy'imana indwara y'umubembe ah, bayifata mu migenzo y'ikirundi cyangwa mu bantu nk'uko ari indwara ifata umuntu avumwe mugabo twebwe si uko tubyigisha mu bisanzwe ni indwara nk'izindi ushobora kwandukira umuntu uwo ari we wese kandi si kuvuga yuko umuntu yoca kumigwa bakamuhereza akazu k'inyuma ntiyegere n'abandi si uko biri ahubwo twebwe uruhara rwacu twebwe nk'abakozi b'imana turabigisha yuko bakwiye kuba abantu begera abaganga hanyuma nubwo twubasengera tukabarungika no kwa muganga bakongera kandi bakabavura kuko umuganga nawe nyine eh, akoresha ubwenge imana yamuhaye bwino mu bitoke mu ntara yacu ya bitoke mu by'ukuri turazi ko eh, imana irakiza kandi imana iri mu baganga turinde dushobora kubuza umuntu hariho abantu bajejwe isuku hariho abantu bajejwe eh, amagara y'abantu dufashe muri y'amavuriro usanga ku mitumba myinshi bahari mu mazone n'abajejwe abaganga bajejwe ubuvuzi mu ntara bajejwe ubuvuzi mu madisirigiti abo bose tujye hamwe kume twama dukorana mu ihimiriza ry'abanyagihugu hama duce tugira urunani rumwe kugira ngo eh, babikore nka kume duhora dukora ku ndwara yo mu kigo indwara yo mu kigo benshi barinyegeza muga tukabarondera iyo bari tugashya tubahimiriza tukabatwara ku bitaro nabo nyene bace bakora uko nyene barabe bace babahimiriza banabubahure babatware ku ivuriro ribegereye bababwire yuko indwara y'imibembe ikira kandi ugasubira gukira neza saba abanyagihugu rero ya migenzo ya kera bayireke ngo tugira tunene n'abarwayi imibembe ngo ngo duhava twandukirwa ibyo byari kera ubu ntibikiriho ahubwo aba aribo babaraba aba aribo babaremesha mu kibano hose baberekeye yuko indwara y'imibembe ari indwara nk'izindi mu kiganiro kizokurikira mu ndwiza nk'ayamango tuzoganira ku byerekeye amashyirahamwe y'abarwayi yishinze kurwanya indwara y'igituntu atubwira ibyo bakora kugira ngo bahangane n'iyo ngwara